Donosimo salavat i selam na Allahog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa selam, njegovu porodicu, časne ashabi i sve oni koji slijede na putu istine njega dana. Braćo moja draga, mi nastavljamo da se družimo sa našom knjigom, knjigom imama Buharije, koju imam Buharija, rahmetullahi alaihi, pokušao da objedini hadise koji govore o edebu kako bi čovjek vjernik musliman trebao da se ponaša u svakodnevnom životu. Imam Buharija podijelio je svoju knjigu u poglavlja. Mi ćemo večeras, zato što se ja zaista bojim da postoje neki faktori, pokazatelj da možda nećemo uspjeti završiti ovu knjigu komentarišući, pa sam jedno poglavlje ja ubacio od sebe, smatrajući da je veoma bitno, a to je poglavlje međusobnog ponašanja supružnika. Pošto mi ovdje imamo samo ono baš na izgled mušku populaciju, govorit ćemo kako muškarac treba da se ponaša prema supruzi. Svakako, vjerovatno oni koji malo više prate ta naša neka izlaganja, znaju da sam ja jednom gore u BKC udržao ders pod naslovom Islamom do bračni sreći, gdje smo kazali kako bi vjernik trebao da se ponaša prema svojoj supruzi. Večeras, ako Bog da i sljedećeg petka, govorimo samo o greškama koje su prisutne kod nemalo broja ljudi muslimana kad bi neko samo opet se osevapio tamo onu djecu malo nekako pokušao i srezati za neki stub ili za nešto da im uradi, jer on, on se penju na stubove, znači to je. Uspjeli su. Svaki put, subhanallah, to znači ukazuje na nešto, a šta, na što li ukazuje, drugi put ćemo to govoriti. Znači, govorit ćemo, braću moja draga, o greškama, normalno, to ni u kom slučaju ne znači da sve što kažemo je prisutno kod svih ljudi. Ali mi ćemo, braću moja draga, ukazati na te greške čisto da se svako od nas preispita, da vidi da li u svom životu ima nešto što nije u skladu sa sunnetom Božih poslanika, u skladu sa onim što su islamski učenjaci kazali u pogledu odnosa muškarca kao muža prema ženi, njegovoj supruzi. Zašto baš greške? Iz razloga, braću moja draga, što vjernik, mu'min, treba da zna odakle dolazi zlo. Jer je to definitivno zlo. Čovjek koji se ne zna ponašati prema svojoj supruzi, manje više, to će uzrokovati probleme koji mogu završiti sa razvodom braka, mogu mnoge negativnosti se odraziti na djecu. Tako da je dobro da mi znamo gdje su greške Allah, uh, Uzeyfe radijallahu ta'alanu kaže ljudi su pitali Božijeg poslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Znači čovjek vjernik treba da zna gdje je zlo, šta je neispravno, kako bi sebe preispitao i kako bi sutra kada vidi tu devijaciju, neispravnost, bio siguran da je to neispravna stvar. <clears throat> Normalno, braću moja draga, ja ne želim uopšte da govorim večeras o bitnosti porodice, Svima vama je to, ta bitnost je jasna. Kada bitnost islamskog braka i poroci ne bi imala drugog pokazatelja osim što jedno društvo je sačinjeno od porodica. Na kraju krajeva djeca koja odrastaju, odrastaju u porodici. I u velikom broju slučajeva, znači, odgoj djece ovisi o ambijentu u jednoj porodici. U onoj porodici gdje neprestano imate probleme, tuču, viku i ostale nesuglasice među supružnicima, teško je, braćo moja draga, očekivati da iste porodici poniknu, hajde da kažemo, dobro odgojena djeca. Zato kažem, mislim da nema potrebe uopšte govoriti o bitnosti ove tematike. Mi ćemo početi odmah konkretno sa onim što su islamski učenjaci kazali u tom pogledu. Ja sam, vjerujte, mnogo puta neke stvari spominjao kroz ove naše dersove i vjerujte da mi je drago kada sam čitao ovu knjigu, dosta puta sam tekbiro i šućuro i kažem, evo, to je ono što mi cijelo vrijeme govorimo. Ja lično kad sam se ženio, napravio sam odmah u startu jednu grešku. A to je, smatrao sam, kao bajagi znajući sebe, da sam ja neki ekstra musliman, tam rekao, ja ću tako biti tolerantan sa ženom, neće u nas nikad biti problema. To će biti sve med i maslo. Ma to će samo biti iz kašike, ja ću ženu pitati, ona mene i tako. Boga nekad bude na drvena, pa ne može stati u usta, nekad bude i pomala, pa i svašta se zna dešavati. Znači, i vidjet ćete ovaj ših kaži, nije sreća da nađeš kuću u kojoj nema problema. To nije, kaže, nemoguće već je sreća da znaš kako riješiti problem. Ja sam to, subhanallah, govorio dugo vremena i to danas nađem, u smislu danas pripremit ću ovaj ders, nađem u govoru ovog šeha velikog jednog učenjaka koji je pisao ovu knjigu, baš takva neka pravila. Znači nije nemoguće tražiti savršenstvo, harmoniju, do te mjeri da nema problema. Mora biti problema, mora biti grešaka, ali greške treba odvagati i treba ih znati, znači znati riješiti. Pa evo nekoliko grešaka koji su učenjaci spomenuli u pogledu muživa. Znači, da se neko ne uvrijedi, ja se obraćam nama, obraćam se prvo sebi. Ja prvi, evo da se pofalim, iako je najzadnji se falim, ja sam jutro svoj žen pravio dorčak. Rekao, kontam sam u sebi, valja noće s ljudima vajzi, treba pomaga ženi, ja ništa nikad. Danas, rekao, ja pravim doručak, ja sam jaje ispekao, kako je bilo, treba pitat moju djecu. Ali ja sam njega ispekao. Helem ne se, znači ovo je ders prvo u meni, zatim svima nama. I ne treba niko sada da to doživljava kao neka diskriminacija, nije to diskriminacija, ovo je pokušaj da se svi popravimo. Jer, braću moja draga, mi definitivno moram uzeti u obzir činjenicu da smo odrasli i da smo proživjeli jednu historijsku, izuzetno opasnu epohu, a to je 50 godina komunizma. U, kojoj se mno, u toj epohi se ulagalo mnogo da se rastoči porodica u tom kontekstu, znači odgoju djece kroz islamsku prizmu. Tako da mi na kraju krajeva nismo plaho imali negdje naučiti kako se živi taj pravi islamski život. Tako da ne treba se niko ljutiti kada mi potrefimo nekoga baš i on rekne, ej, ovo je vjerovatno njemu neko kazao za mene. Nije mi niko ni za koga ništa kazao, čitat ću vam sve iz knjige. Znači, ima problema, braću moja draga, pogotovo da vidite mi koji smo izloženi tuđim pitanjima i problemima, znamo da u porodicama ima mnogo problema. Treba te probleme rješavati, mnogi problemi se mogu riješiti. Normalno, ako postoji dobra volja od strane supružnika, jer ja kažem uvijek kada me neko konsultuje, dođe brat i sestra, hoće da rješavaju se problem, prva stvar, je li vi zaista hoćete da se riješi problem? Je li zaista ste spremni na kompromis? Ne možete se rješavati problem i uvijek će žena biti pomum. Ili hajmo rješavati problem, ali žena kaže samo pomum da bude. Ne može tako. Mora biti kompromisa. Vidjet ćemo kojim stvarima u stvarima koje su šerijatom mubah i dozvoljene. Nema kompromisa žena, kaže ja neću klanjati ili kaže ja bi se udala, ali da ti prestaneš klanjati, da počneš šljokat rakiju. Postoji, taj kompromis, uopšte o njemu ne pričamo. Tako da, znači, nek, nek niko ne shvati ovo ko neku diskriminaciju, da mi samo sad trljamo uši muškarcima, Inšala, ja ću noćas govoriti, problem je naš što mi nemamo ovakva sjela za žene što nemamo seminare i kurseve gdje možemo našim ženama kazivati i govoriti o islamu. Kada ako Bog da organiziramo seminar, žene će imati isto trljanje ušiju ko što su i večeras muškarci imali. Prva stvar jeste, braću moja draga, određen broj muškaraca, supruga, znači suprug muškarac, zakažu u pogledu dobročinstva prema roditeljima nakon ženitbi. To je greška, braću moja draga, opasna. Čovjek musliman, njegova ličnost i jačina njegove ličnosti ogleda se u tome da uspije svim ljudima dati njihova prava koji ga okružuju. Zato Boži poslanik kada je onaj ashab zapostavio svoju ženu Ebu Derda, kada je došao Selman el Farsi kod njega, pa vidio njegovu ženu onako, ajde kažemo, zapušćanu. Pa kaže, šta je s tobom tako? Kaže, moj muž nema potrebe za ženom. On po dani radi, veće i badeti i tako. Jednostavno, zaboravio je mene, zapostavio je mene. Pa je Selman kazao, Ebu Derdao kaže, Allah, gospodar tvoj, ima, svoja, ima prava kod tebe, ali tvoje tijelo ima pravo i tvoja žena ima pravo. Tako i mi. Kod nas ima i dalje, ako se čovjek oženi, njegova majka i dalje ima njegovo pravo svoje kod njega. Ali i supruga ima pravo. Mi u 90% slučajeva idemo ili jednu drugu krajnost. Imaš ljudi koji kaže ženi, ženo, ovo mi je mati, ti ko da ne postojiš. Ko da te Bog nije nikad ni dao. Drugi opet odu skroz u drugu jednosmjernu. Kada se oženi, samo za ženom drži se za dimije ko malo dite i šta god žena viće, on viće tako je ženo. Sada je kallahu lazim. Ništa znači nema nikako da rekneš nešto suprotno tome. Mama što cvili, što plaće, pusti to. Znači, braću moja draga, čovjek onog momenta kada se oženi, treba dodatni napore da onaj, kako se zove, radi, da uloži, kako bi, ajde rekli mu jednu ruku, smirio ambicije svoje majke. Jer džaba majka, mi smo svjesni svi toga, oni koji su oženi znaju o čemu ja pričam, oni koji nisu, nek dobro otvore uši. Jednostavno, teško je naći majku koja gleda život svoga sina tako. Većinu majka je ljubomorna na svoj sna. I onda traži dlaku u jajetu. Zato čovjek musliman kada se oženi, treba da otvori šestere oči kako će znači izbalansirati situaciju u kući. Nažalost, dosta, dosta puta nam se dešava da ljudi majka i njegova hanuma, znači to je kuka i motika. Ali on mrtav vladan. A vjerujte, znači da je najveći problem meni kada god neko dođe i kaže problem između mami i ženi, ja kažem ti si problem. Ti si tu ta, ajde da kažemo aparat koji to može izbalansirati. Autoriteci kod mami, ona te voli, a isto tako autoriteci kod ženi. One se između se ne mogu, nema teorije. Treba tu da bude neko ko će to balansirati. Jedini koji to može jest insan, čovjek, muž. Zato znači zapamte veliko ovo pravilo kada je u pitanju onaj ženitba, čovjek mora dobro da pazi, da izbalansira stvari. Mi kažemo odemo u jednu stvar, uvijek u jednu krajnost. Imate ljudi šta god mu mati kaže u njegovoj supruzi, on sve privata. Iako mati ljubomorna, hoće malo i hoće ovako, hoće malo uveličat, Jednostavno ništa kod mladi ne velja. Suprotno tome i mlada navodi vodu na svoj mlin. Zato čovjek treba da bude pametan, da bude trezven, da vidi koliko je sati na terenu i da pokuša te stvari izbalansirati. <clears throat> Također čovjek treba da pazi kada je u pitanju roditelj. Da pazi da svojim ponašanjem ne povijedi osjećaj roditelja. Imate djeci Sad, pogotovo imamo sad djece koja su promašila svemirce. I mi smo tu negdje, nismo daleko. Imate djece koje nije ga stid da se možda sa svojom hanumom zagrli pred majkom. Pa čak da joj kaže ljubavi, voljena, gore, dole, tebe volim najviše na planeti. Nikad u životu nisi mami rekao da je voliš. Nici je zagrlio. I mama vidi, pa evo gotovo, vidiš, ja ga ranla, dvije godine nosila ga devet mjeseci u trbu, dvije godine ga hranila iz svojih grudi, lako nosila ga doktoru, hranila ga, školala ga, nikad ne zagrlio, nije sad doveo neku tujinku, sad se sa njom grli. Znači čovjek treba paziti na osjećaj roditelja. Vidjet ćete, govorit ćemo isto tako. Nije ni pametno se svaditi pred roditeljima. Makar i bilo problema u braku, nije pametno pred roditeljima se svađati. Odmah žena ako šta skrivi, više se ne gleda ko je tu, jel babo, jel mama, punac, punca, svekar, svekrva. Ne, tu se odmah rješa i kadija se dovodi odmah čekić. Dok nije, znači, sve te stvari mogu utjecati, znači, moja draga, na, na odnos prema roditeljima. Također, interesantnih stvari vezanih za ovu poglavlje jeste <clears throat> da čovjek treba da malo razmišlja, braću moja draga, o, ajde je nazovem, o prirodi svojih roditelja i da to uzme u obzir. Ako zna da su njegovi roditelji temperamentni, treba onda da bude spreman na sutra neke izazove on je se oženio, otišao živjeti u neku drugu kuću, njegovi roditelji temperamentni, treba da to uzme u obzir i ako Bog da, da spremno dočeka neke onaj probleme. Također, nerijetko se dešava i zato to podlačimo, da ljudi znaju biti malo nepravedni prema ženama. I dosta ćemo i puta to onaj večeras provlačiti kroz ovo naše druženje. Ja bih volio da nije tako, ali ljudi znaju biti nepravedni prema ženama. Zaista da vi znate kakvi sve pitanja do nas dođe i šta mi čujemo, kako se ljudi ponašaju prema ženama danas u 21. stoljeću, vi bi to pomislili da su to neke priče prije minimalno jedno deset onaj, vijekova. Znači svašta se dešava, ljudi znaju biti nepravedni. Jedna od nepravdi jeste da čovjek šta god da majka kaže, da, mama, ti si u pravu, ona je strankinja u ovoj kući i uvijek će biti preko njenih leđa. To moja draga, nepravda, čovjek se treba čuvjati nepravdi, bez obzira komi. I znate koliko puta smo na ovim našim dersovima rekli, nepravda ne može uspjeti, nikada. Allah kaže u hadisu kuciju, inni harramtu zulma ala nefsi, vođa'altuhu bejnekum muharramen felata tazalemu. Kaže Allah te ta'ala, ja sam sebi zulum i nepravdu zabranio. I vama je zabranjuje međusobno i nemojte zulum nikome činiti. Zato je neispravno vlahu, nevjerniku učiniti nepravdu. Boži poslanik kaže, čuvaj se dove onoga kome je, do, kome je zulum učinjen. Čenjaci kažu, makar bio i nevjernik. Između njega i Allaha nema zastora. Hoće prodati auto, pro, motor, prolupo, ne veze, vozi gore u istočno Sarajevo, gore će ga nekome prodati, pa nek sa njim zikri poslišu čura. Ne može. Kome god da ga prodaš u istočno Sarajevo ili ovdje dom na stupu, kažeš čovjeku, auto je motor, neispravan, hoćeš kupit, kupi. Nećeš kupit, doće njemu njegova nafaka i njegov sahibija. Ali nepravda nikome. A kamo li onda ženi koja ti sprema, koja ti kuha, koja ti odgaja djecu i da ne govorimo o mnogim drugim vrijednostima onaj koje ima supruga. Također, jedno eh, jedan od neispravnih postupaka ljudi jeste, braću moja draga, da ljudi imaju loše mišljenje o supruzi, odnosno sumljaju u suprugu. Nažalost, to nam se često dešava i u ovom pogledu ljudi odu u jedno dvije krajnosti. Počnemo sa jednom, a to je sumnja. Žena samo se okrene da pogleda ima li auto ozgor, ide li udarči auto, hoće prijeći ulicu. U tom momentu je slučajno neki gore čovjek bio. Jel to gledaš gore u nekoga drugog, osim u mene? Moraš samo u mene gledati. Znači, pa mora pogledat u autobolan. Žena kroz prozor malo pogleda da vidi kako je vrijeme, slučajno dol neko prođe, da malo čuku prošeta, pošto smo civilizovani pa čuke vodamo. E, jel to gledaš dole u onoga sa čukom? Pa žena hoće da vidi bolan kako je vrijeme. Nazoveš, telefon zauzet. Minut, dva, tri, a u tebi adrenalin. Koli je na vezi, s kime li priča, da Bog je. Ko je to bio? S mamom pričala. Ma kakva mama šta lažeš, to je ljubavnik, to je tamo, to je vamo. Znači gdje god se može protumačiti nešto loše, loše je. Nemoj sebi otežavati život. To je, kaže nama jedan šejh u Medini koji smo učili edeb i kaže onaj ko ima loš ahlak prvenstveno sebe muči. Onaj koji ima loš ahlak, prvo sebe muči. On je prva žrtva. Sam sebe grize. Znači, bolan, gdje god možeš lijepo pomisliti o supruzi, lijepo pomisli. To ne znači, sad ćemo doći do druge teme, da trebaš biti prst tuho, ženo radi šta hoćeš. Ne može ni to. Ali moraš o ženi imati lijepo mišljenje. dosadit će ti život, vam svijezat ćeš oko sebe eksplozije, eksplodirat ćeš. Moraš non stop provjeravati pozive, moraš non stop provjeravati jel oblačno vrijeme, ti mjesto nije, moraš ti non stop gledati koji auto prolazi, do sad će ti to, otežat ćeš sam, sam sebi život. Non stop čitat žene poruke, non stop žene pozive, ženin e-mail, ko ti je bio ganjat tragove cipela ispred kući, Tu sam kad šetam počne bićevat, a on ne da čoveče da se ti odmoriš. Nažalost imamo toga, da ljudi imaju loše mišljenje o supruzi. Pravilo je, ne smiješ sumnjati u suprugu sve dok ne vidiš jasne stvari. Svaka stvar koja se može tumačiti, treba je tumačiti na najljepši mogući način. Ako je žena pogledala i u tom moment se desio gore muškarac, ti pomisli pogledala je gore zato što gleda u auto. Tako treba razmišljati. A ne uvijek onu crnu stranu, onaj, da forsiramo. Nažalost, kažem, dešaj se, braću moja draga, da ljudi imaju nekad sa tim stvarima problema. <clears throat> Vjerujte, ovo pitanje povjerenja među supružnicima samo znaju koliko vrijedi to, ta stvar oni ljudi koji to izgube i oni ljudi koji počnu sumnjati. Nema većeg rahatluka nego da vjeruje žena mužu i muž ženi ideš od kuće, a rahat znaš, ostala je žena, čuvati kuću, čuvati djecu i znaš da nema ništa. Ja kad počinješ sumnjati, ti na poslu radiš sa cekularom, ali ti razmišljaš kolim je kod kuće, a cekular održe prste. Znači ti nisi više za života. Žena isto tako. Gdje li je muž? Ode iz kuće. Kod koga? Ali će kuće. Šta će? Kaže, ode u džamiju. Ma pusti ga, laži. Ode on kod druge. On je oženjen, sam neće da mi rekni. Kod nje spaja namaze. To sam kad, počne, kad počnu sumnje. Allah mi znači, to, to, nema, to je rupa bez dna. Zato kažem, kad imate povjerenje u porodici, nemojte to kvarit. Nemojte dozvoljavati šeitan da uđe s tih vrata. Allah mi povjerenje u kući je nešto što se ne može kupiti parama. Zapamte ovo što vam govorim. Ovo znači Većinu stvari koje vam ja večeras govorim su rekli učenjaci, ja to malo nama prilagodim onako kako mi možemo na kaškicu probutat, a inače to su znači stvari koje su rekli, braćo moja draga, učenjaci. Također, <clears throat> s druge strane, Pogledajte interesantne stvari. Boži poslanik zabranio je čovjeku koji odje putovati da se vrati kući najavljen. Jedan od razloga jeste i to da se, onaj kako se zove, žena kod kuće pripremi, da čovjek je ne zatekne u nekom, hajde da kažemo, halu i stanju, kako on ne bi volio da je vidi. Šta misliš, doješ, nisi bio mjesec dana kod kuće. I ti dođeš na je pokucaš na vrata, žena zaspala, možda ima kvaran zub, pa joj se taj zub djeluje na usta. Ti dođeš, hoćeš da ženu poljubiš, a ona bazdi ko, ko kanta za... A može zub, vi svi to znate. E, ali tako javi ženo, dolazim otprilike ode u deset sati, žena se našmi i ono što ima oni svoji neki heravi stvari, ona to pokuša ispjeglat, našminkat, zašminkat, oprat zube, našminkat se, okupat se fino kad ti dođeš da ne nađeš ništa što ne bi volio da nađeš. Također, druga stvar suprotna od ove jeste, braću moja draga, <clears throat> da ne postoji ljubomora kod insana. Znači, rekli smo jedna stvar, čovjek ne vjeruje ženi i žena muž. S druge strane, suprotno tome, čovjek horilo gorlo, šta god da radi, vidi neke stvari koje su očite on jadnik jedini ne vidi. Svi vide, čitav komšilu, čitav grad, svi vide šta se dešava osim on. To je, braću moja draga, također problematično. Ljubomora treba da bude prisutna i to je znak ljubavi muža prema supruzi. Nažalost, mi živimo u čudnim vremenima zaista nemam namjeru nekog prozivati. Ja znam da, da ima ljudi koje Allah iskuša, jednostavno možda je problem, čovjek je možda oženjen, prije što je počeo pridržavati se za vjeru. Počinje pridržavati se za vjeru, žena neće ni na, naopak u vjeru. Ja mogu shvatiti te slučajeve. Ali ne mogu shvatiti slučajeve, braćo moja draga, čovjek ženi se, ajde kažemo, u islamu i traži sebi sestru čestitu moralnu i onda vidiš ti to brata, on idi sa svojom anumom ulicom, Mnogi su te stvari neki lončići polupani. Nije ga stica svojim manun da prođe, možda ona našminkana, viroju ušnjaci, pola vrata, dole utegnutim hlačama, ustrukiranim kaputima, ovako, onako. Gdje ti je ta ljubomora? Aj što, što ona neće da to riješi pitanje sama sa sobom. Ali ti, kao muškarac, kao ljubomora, da kažeš čekaj, kome se ti šminkaš? Meni ili ulici? Kad se ide na ulicu, to od prvog dana braka da ti odmah stvari poredamo jedan po jedan. Nema šminka kad se ide na ulicu. I završena stvar. Nema strukirani kaputa. I završena stvar. Nema suknja hlača, nema hlača. Kad se ide napolje, završena stvar. Nema ušnjaka. Ušnjaci su za mene pokrivaj mahramom i završena stvar. Nema otkrivanja vrata. Te se stvari moraju definisati. Iz ljubomori. Normalno ima prije toga i šerijetski stav. Šta ima ko gledat koliki je u moje žene struko, voliki ili ovoliki? Ali svak će gledat kad ona obuče strukiran kaput, vidiš je ko ucrtano. Obuče široku odjeću. I kažem, nažalost imamo problema, znači te stvari se mogu regulisati. Ja kažem, izuzetak su oni ljudi, čovjek kaže, ja sam se oženio, žena neće ni naopako, ko da je guram u džehennem. Ja je guram u džennet, ona misli da je džehennem. Ko za vrijeme deđala kad bude ona rijeka. Dakle, to možemo shvatiti. Žena sjedi s mužem, zafinduli cigaru, mm, selam mali komšija, ali mu selam, a komša se sa njom voli i poselam više nego išta. Kako si komšnice? Pa sam, dobro sam komšija. Pa bolam pusti malo, nek se odmori. Ne, ne, ne, da dobro se sa njom poselam. I tako mnoge neke stvari. Čije je ta ljubomora? Znači, pitanje ljubomore i vraću moja draga, veoma bitna stvar kad su u pitanju muškarci. Kažem, nažalost, onaj, <clears throat> ljudi su u tom pogledu onaj, svakim danom se primijeti sve više onaj popustljivi. U arapskom jeziku, čak imate, evo ovdje ja imam stihove, u arapskom, kod Arapa je sramota da čovjek svoju ženu po imenom spomene u društvu. Po imenom. Allah mi, sad da ja ne ispadne, donosim ja arapski običaj, ali vjeruj, znate kako meni para uši kad ja odim kod nekog na sjelo i on sad ženu zove po imenu. Allah mi meni kod uzmiš ekser i uho zabijaš. tiđa, ponesi nam smoki. Fatima, ponesi nam to. Subhanallah, vjerujte, znači, ja se neugodno osjećam što čujem ime njegovih ženi. Kod Arapa nemoguće da čovjek kaže ime svoje ženi u društvu i mnoge neke druge stvari. Znači, iz ljubomore prema toj ženi. Iz ljubomore prema toj ženi. Kod nas, znači, mnoge stvari i, i vozovi su onaj prošli. Pogledajte ashave hadijskoj iz Buharija i naslovio poglavlje, kaže poglavlje ljubomori. Sad ibn, Ebi, eh, Sad ibn Ubade kaže ja kad bi vidio muža sa svojom ženom, ja ga, kaže, odmah sabljom udario. Ali imate izraz kod njih sabljom, da udariš nekoga sabljom ovako, znači, sa strani, ono da ga ošamariš sa njom. Imaš izraz oštricom. E, kaže, ne bi ja njega ovako sabljom, već oštricom. Znači, jedna je samo opcija. Vidim neku svojom ženom, ode mu glava. Se ljudi začudili. Čak je bilo ljudi, znači, koji Ljubomora je tolika bila žena ako se uzja, žena ako uzjaha devu, gotovo. Ta deva više niko ne može uzjahati. Dok je živa ta deva ili kod njegove žene i nakon toga žena hoće prodati, deva se kolje i nema tu devu neće niko zajahati. Samo što je njegova žena dodirila tu devu. I Boži poslanik čak nam je preporučio neke stvari, kada je pio vodu, a Iša pije vodu, daje mu posudu, on uzme, okrene ondje gdje Iša pila i pije sa istog mjesta. Iz ljubomore prema njoj. Znači ljubomora samo treba da bude onaj kak se zove ograničena šerijetskim granicama, ali svakako je, braću moja draga, pohvalno svojstvo. <clears throat> Kažemo, ovaj Sad ibn Ubade kaže, ja kad bi vidio nekog muškarca sa svojom ženom, ja ga, kaže, sabljom odmaram. Pa se sahabi začudili malo, kaže Allah poslanik, zašto se čudite njegovoj ljubomori? Moja ljubomora je, kaže, veća od njegovi. Allah Đelešanu kaže, više ljubomoran od mene. Znači, ljubomora je pohvalno svojstvo. I nažalost, otiđite gore na zapad ili pogledajte na TV-u šta nam se sve servira, pa ćete vidjeti da je to, braću moja draga, znači ono što vidimo gore na terenu, u velikom broju slučajeva plod nedostatka ovog plemenitog svojstva. Čak smo mi zaglavili, zaglibili, uzmite, čitajte naše neke novine pa ćete vidjeti tamo oglase. Bračni par traži drugi bračni par pa da oni zajedno šetanaju na šeitanovom putu i taka stvar. Znači, pogledajte, pogledajte li insanski razum kad ostavi vjeru i kad ga šetan zajaha, dokle može otići. Također, braćo moja draga, <clears throat> od stvari vezanih za odnos. Znači imamo mi dosta toga, daj Bože da je sljedeći petak onaj, završimo, ako mi dadnete da ja pričam. Ja vidim, Bogam, mi ste mi nešto na nikad vas nisam mogao tako onaj, ozbiljno vidio ko sad. Prije su nekako veseli, sad mi Boga mi nešto. Također, braćo moja draga, od grešaka koji su prisutne kod određenih e, bračnih parova, kod muškaraca pogotovo, jeste omalovažavanje supruge Vjerujte da nam se to veoma često dešava i to u krugovima ljudi koji su po nekim svim vanštinama već kupili karte. Dešava se, braću moja draga, da <clears throat> ljudi omalovažavaju svoje supruge. Nekada ne mora značiti omalovažavanje da to bude direktno, da to bude možda tučom ili nekim drugim načinom. Nekada može biti to i indirektno. Pa primjer radi, supruga govori, u pofrke prekineš, u pofrke, pa daj šuti, znam to, čuo sam to, ovako, onako, šta ti znaš, ti si odrasla na selu Bonat, znam više od tebe sto puta, nemam kad te slušati. I razno razne izjave koje imate na našem reportoaru. selef, ali to su lema. Zato su oni pridobijali ljudska srca. Mi ne možemo pridobiti srce svoje ženi. Selefi su znatni kaza, kaže, dođe mi čovjek, mladić, priča mi događaj. Kaže, ja sam taj događaj znao prije nego što je se on rodio, jer znam kad je se rodio, a ja sam to znao prije što se on rodio. Ali ja, kaže, pažljivo slušam, potom, ma je li Boga ti, jesi šta veliš? Kaže, iz poštovanja prema njemu, ne želim da ga povijedim, kaže, hajde, kažem ono, glumim da ja to ne znam. A kaže, to što mi on priča, znao sam prije nego što se on rodio. I dođe supruga nešto priča, a daj bona, nemam te kad sluša, žurim, de malo skrati, završi i tako. Kamo li da čovjek hoće bilo kakvu stvar da uradi, nema vezi, nije uvijek da čovjek uzmi mišljenje supruge, ali da je konsultuj. Šta ti veliš, Anuma, po tom pitanju? Kod nas vidjet ćete mi tako nekako, nemam pojma iz kojih razloga, non stop idemo u jednu od dvije krajnosti. Ljudi ne konsultuju supruge nikako. A znate događaj, vjerodostojan hadis, da Boži poslanik kada je bio na Hudejbiji, pa je došao ljudima i kaže, obrijte glave i zakoljite kurbane. Boži poslanik rekao ništa. Pa im drugi put ponovio, pa treći put on govori, a sahabi ništa. Pa Allah poslanik ušao kod umu Seleme svoje supruge, nakon ajde kažemo, i srdit, i tužan, kaže, ja naređujem nešto, nikome ne poštujem, šta je to? Kaže ona njemu, pa što nisi ti otišao i to uradi, što si njima rekao, ti nemoj ništa govoriti. Otiđi, obri svoju glavu i za kurban. Pa je otišao Boži poslanik, pa su se ashabi počeli natjecat, natjecat ko će to prvi uraditi za Boži poslanika. Čiji je to bio savjet? Savjet njegove supruge. I u mnogim drugim situacijama novoposlanik poslanik se konsultovao. Kada je Boži poslanik ali se ratu jedne prilike poslao, kako se zove, došao je kod jednog ashaba da prosi čirku za jednog ashaba drugog. Poznato je taj događaj sa Đulejbibom. Đulejbib je bio ashab koji znači fizički izgled njegov, znači nije bio lijep. Pa je došao Božji poslanik kod jednog ashaba da prosi njegovu čerku za tog ashaba. Pa kada je Božji poslanik došao i kaže prosim, kaže Allahu poslaniće dok se konsultujem sa njenom mamom. Nije mu Božji poslanik rekao, oj pa ti papučar, ti ne smiješ ništa, ti što tako, ti sa njom se konsultuješ. Ne, to je konsultuj se, to je njezno dijete, ona je to dijete nosila u stomaku. I ona ima pravo da se pita, Znači nije mu Boži poslanik negirao to što je rekao Boži poslaniće, dok se kaže konsultujem sa njenom majkom, da vidim, dok se konsultujem sa čerkom, pa ćemo vam dati odgovor, hoćemo li ili nećemo. Kod nas, znači, ako eventualno neko kaže, slušaj, ne mogu doći na kiku, tako eto moram sa ženom otići kod punce. Ej, daj, papučaro, jedan jesi smotan, ovo ono, kako ja svoju razbijem, ovako, onako, nosa šljiva, pun tovar, ništa mi u životu ne smije. Ti ne možeš doći na jednu akiku zbog žene. I mnoge neke druge stvari u našem žargonu. Zato kažem, braću moja draga, <clears throat> znači jedna onaj izuzetno loša stvar jeste <clears throat> da čovjek omaložava svoju suprugu Također čovjek treba da se pazi <clears throat> kad su u pitanju ti, znači, relacije, pogotovo odnos muža prema supruzi pred djecom. Jer ja znam koliko puta se dešava da djeca počinu prezirati svoga oca zato što se on ne odnosi lijepo prema njihovoj majici. Djeca po prirodi više voli majku nego oca. Majka, mekša, većinom se djeca više boje od oca i tako. I kad oni vide da otac ne poštuje majku, da je ogovara, da je vrijeđa, da je tuha, da je buba, čovječe, dijete tvoje rođeno će ti napraviti zamku pa će te obisati. Također, <clears throat> nerijetko nam se dešava i to su džahilijetski običaji i možda čak nije to plavo bilo ni u džahilijetu zastupljeno, a to je, braćo moja draga, vrijeđanje roditelja supruzi i kroz taj način vrijeđanje supruki. Kada je trebalo prosit, bio si manji od maci, tamo oko punca, pa eto, ma pazit ću je, čuvat ću je, ne bovaj se, samo da je dobiješ. Kad si bio macan, tamo se ponižavat, pa gdje si faca, sad kad dođeš kući, sad idem ja glumit nekog rambaka. Sama činjenica i vrijeđanje roditelja, vrijeđanje roditelja žene, znači nikako neće onaj polučiti dobre rezultate. <clears throat> Čovjek, musliman, braću moja draga, svakako <clears throat> treba da pazi na svoju suprugu, da je poštuje. Pogledajte mi kad međusobno sjedimo, ako jedni drugi, hajde da kažemo, uvažavamo. Selam alikum, alikum selam, kihni, elhamdulillah, jerhamukallah, Allah te nagradio, subhanallah, estagfirullah i tako. Ako se mi jedni prema drugima tako lijepo odnosimo i ponašamo, zar naše supruge nisu sto puta minimalno prioritetnije da se prema njima lijepo ponašamo, da ih ne vrijeđamo, da ih ne omalovažavamo, da se sa njima konsultujemo, ja sam ubijeđen da jesu, braću moja draga. <clears throat> Također, jedan od problema, ovo je stvar koja se vraća na ličnost čovjeka, ali isto tako znači zna se desiti u pogledu odnosa muža prema supruzi, jeste da čovjek prepusti totalno komandu u kući supruzi. Sad kaže, mi smo tako nekako, da nam je u frštulju tu sredinu majka je ubila, nikako da ideš po, po ivci sablji, ili tam ili vam. Ili žena se u kući ne pita ama ništa, ili se pita sve. Nikako da ufatimo tu sredinu, da je čovjek šef i gazda i onaj ko se pita, ali isto tako supruga ima svoje veliko mjesto u kući. Tako da imamo znači slučajeve kad muž prepusti sve supruzi. On ne zna ni koliko ima para u kući, ne zna jesu sitni ili su krupni. Oni jadnik zarađuje, ali nema pojma doješ mu, kaže imaš sto maraka sitni. Ženo, ima li sto maraka sitni? Kaže, nema. Spusti slušat, nema. Ne zna jadnih, znači šta se dešava. Hoće nešto kupiti, mora žena potpisat i da ona to sve onaj potvrdi. Znači, treba, braću moja draga, u svemu tome tražiti zlatnu sredinu. Muško je muško i treba da bude muško u kući treba da bude šef, da vodi porodicu. I on će biti pitan za svoju porodicu. Ali isto tako to ne znači da treba da zapusti znači, ženu. Jer vidi se znači iz prakse kao što kaže ovaj šejh teško ćete naći teško ćete naći situaciju da taj čovjek sretno živi, čovjek koji je prepustio sve stvari ženi. Normalno zato kažemo, ovo se vraća na ličnost čovjeka. Sam, upo, sam se ubio. Treba se prvu noć mačku razguliti, da se zna ko je muško, ko je žensko. Ako nisi razgulio mačku, šta ću ti ja? Znači, čitav život ćeš imati šefa u kući. Ali povrh svega toga treba uvažiti činjenicu da muškarci u osnovi Allah subhanahu ta'ala je obdario da, hajde da kažemo, vode na kraj krajeva i državu i da vode i kuću da budu jednostavno, znači, na jednom stepenu višljim od supruge. Pa primjer radi, u osnovi Allah te bar ta'ala žensko je stvorio od muškarca, što znači ipak ukazuje da je muško, hajde da kažemo, na većem stepenu. S druge strane, žena ko žena po prirodi nejača. Vidjeli ste tamo kroz bilo koji sektor da pogledate, žena ne može dobaciti, znači dondje, dok li može muškarac. Ali ima tamo neki sektora da muškarac ne može ko žena. Mi većinom po prirodi dijete dva puta, ako zaplaće treći put, ili će žena kroz prozor, ili će dijete, ili će čovjek iz, na vrata izići. Dok žena može sabura, dijete se budi, plaće, bolesno, jednom se da prostiš u piškilo, pa u kaklo, pa skini, pa u buci, pa opet skini, pa danas deset puta početka kuću. Ja jednom oko mjesecu početkam, već drugi put kad mi rekne žena, kažem ženo, previše je to. Znači žena po svojoj prirodi je više za te stvari. Znači nama da neko kaže svaki dan tri puta trebaš praviti tranu i tri puta prati suđe. A ne, ali demer, rađe obisite ljudi, ne mogu ja to izdržati. Pa žena jedna ne samo čitav život, od kako se rodi odmah i u kuhinju gruhnu, peri suđe, prljaj suđe. Spremaj, peri, vako, onako. Znači, to je njena priroda. Tako je Allah bar Kvetala stvorio, insana stvorio muškarca grublji za ratovanje, za vođenje državi. Žena šta će rodica? Ima, haj, šta misli žena predsjednik države? Čitava država zna kad je predsjednik na trudničkom. Ošao nam predsjednik na trudničko, umru na porodu. Fmija prijesednik. Dobio prijesednik hajz. Boli ga stomak, ne more doći na sjednicu. Rat se vodi, kažu, nema šefa, će šef, boli ga stomak. Mjesečnica. Ne može, znači, žena ala i nije stvorio za toga. Jednostavno, po svojoj prirodi nije za toga. I zato isto tako u kući. Treba, znači, da muškarac te stvari, onaj, Prepoznam. Također, braćo moja draga, od grešaka koje su prisutne kod određenog broja ljudi jeste te da ne znaju šerijetske stavove određeni, pa padaju u grijehe, a nisu ni svjesni. Primjer radi kada je u pitanju imetak ženi. Braću moja draga, žena u šerijatu ima potpuno pravo. Ne morate gledati, ljudi pričaju, ne možemo, ne možemo mi sad za svakim djedom koji dođe govoriti da šuti. Vi gledajte u mene i završena stvar. To što neko tam igra lopte, nek igra, šta ćemo i mi? Ne možemo mi čitav život svaći u djecu i sve ljudi koji dođu u džamun učiti, e, de, tišina, dersije, kultura, edeb, džamija. Ne možeš čoveče. Znači, naše je da mi slušamo. Kada je u pitanju i metak, Žena, braću moja draga, ima potpuno pravo, potpuno pravo da raspolaže svojim imetkom kako hoće. Ima pravo da ima imetak. To što kod nas narod tako živi, sav imetak ženin je čovjekov imetak. Ne, žena može da bude, pa da reknemo milionir, to čovjek je njezin, čovjek nakon neke da reknemo obični insan. Žena može naslijediti od svoga oca mnogo imetka, može se baviti trgovinom, Žena može raditi određenim, pod određenim uvjetima da ima svoju platu. I onda tu dolazi ona neka situacija kad ljudi te stvari ne kontaju. Žena, trebala bi dati malo para u zajam. Sada je bitno dobit njih, pa ko nek ti vrati, neko drugi, pa ne. Šta želi ženo da, da zajedno investiramo u, projekat? Od mene razmišljanje, od tebe pare. Hajde, može projekat počne ići i onda kaže ženo, pošto je ovo ipak moje ovo bitnije razmišljanje, tvoje pare, sad je ovo moj projekat. I tako neke stvari. Znači, broću moja draga, žena ima pravo na imetak, da ga posjeduje i po većini u leme ima pravo da raspolaže sa svojim imetkom kako hoće. Po većini, po džumhuru, raspolaže žena sa svojim imetkom kako hoće. Jest najprioritetnije da žena, ako vidi da joj muž potreban, da ga pomogni. Isto tako, kad želi taj novac dijeliti, da konsultuje muža. Ali tu ništa nije obaveza. Muž kad osiromaši, žena ima pravo po većini u lemi da traži razod braka. Može biti bogata, ali kaže, izvini, ja imam svoje pare, tvoja dužnost kao muža je da mene izdržaviš. Hrana, odjevanje i boravak, spavanje. Te tri stvari čovjek treba da obezbijedi ženi. Ako ne može, većina u lemi smatra da je to dovoljan razlog da žena traži kod kad je razvod braka. Ima svoj metak. Ima pravo da ga troši gdje hoće. I ne smiješ se ljutiti. Kod nas, šta misliš kako bi to izgledalo? To zato što mi mnoge stvari ne želimo, braću moja draga, da ih podvrgnemo šerijatu. Šta da kod nas dođe čovjek i pokucati na vrata i zna da si ti u kući? Zna da si u kući jednom, dva put, tri put i vrati se. Bili ti više ikad došao? Zna da si ti u kući. Tu jednostavno došao s posla, neću da otvorim, hoću da se odmorim. Čuje on tamo neko priča, žena, djeca, čovjek, on kuca tri puta i vrati se. Ne bi ti više nikad, kaj na dženazu više otići neću, kad bude mrtav neću, kamoli za života. Nema znači tuše Pokucu nije se niko javio, vrati se i završena stvar. Ne smiješ se ljutiti, to je čovjekova privatnost, hoće da se javi, hoće, neće, neće. Tako i ovo. Žena ima svoj novac, hoće da te konsultuje, gdje će ga trošiti, alhamdulillah, neće, ne smiješ se ljutiti na nju. Dok znači, nažalost u tim pitanjima, znači, mnogi su zakazali. I treba se, braću moja draga, u svemu tome paziti. Također, jedna, jedan od problema vezani za odnos muža prema supruzi jeste da čovjek ne pazi na stanje svoje supruge u pogledu ilma i znanja. Čovjek mašala, naders sa dersa, naders sa dersa, sa seminara na seminar, s hudbe na hudbu. Žena kod kući, fatihi ne zna proučiti. To je neispravno. Kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an Svi ste vi pastiri i bit ćete pitani u svom pastirstvu. Bićeš pitan za tu svoju suprugu. Čak kaže određen broj vađi bi je tebi da je osnovi propise vjerije da podučiš svoju ženu. Da je podučiš propisima tahareta. Da je podučiš propisima namaza, da ispravno namaz obavlja. Da je podučiš obavezama supruge prema mužu. Ja kažem na kraju krajeva Allah mi ljudi nisu svjesni te činjenice. Da mi obrazujemo naše žene šerijetski, nama bi ljepše bilo živjeti. Mi zatvorimo te sirotice tamo, sirotice misleći tako što i mi pravimo siroticama, ne da su one sirotice, one su kraljice. I ona u kući jadna, ona nema pojma, kaže čovjek, pozove ženu u ma nemam kad bola, moram krećiti. Da si je naučio hadise i to ona bi znala da, da je preći da odeš čovjekom uposlim nek da kreći. Čovjeku dođe 5 do 12, ženo, hajmo u spavaću sobu, kaže, nijem kad moram kuhat čorbu. A njemu čorba u glavi kuha. Ne zna žena, nema pojma, nema pojma da, da, i tada meleci proklinju. Nisi je podučio. I mnogi drugi, kako će odgojiti dijete? Čemu će ti odgojiti dijete? Zato kažu islamski učenjaci, onaj insan koji svoju suprugu poduči dobit će tri koristi. Ako je ne poduči i dobit će tri štete. Prva stvar, ako je poduči, ona će njemu dati njegova prava. Ako je ne poduči, Bogam će izvisiti. Ne podučiš ženu pravima, znači ne podučiš šerijetskim onaj propisima, imat ćeš ti problema sa njom. Druga stvar, u odgoju djeci. Ako je poduči, ona će mu odgojiti djecu. Ako je ne poduči, Bogam čemu će ih podučiti? Hajte si, ne igrajte igrica, hajte gledajte serije, hajte napolje, nek niste u kući, smetate im, gužvate im ponjave i eto, to ti je njezin život. Ne zna jedna, šta će drugo? No kad je podučiš, ima šta dati svome djetetu. I treća stvar, korist ili šteta jeste odnos, njen odnos prema gospodaru. Ona žena koja ima znanje, ona će ispravno obožavati Allaha, dati prava uzvišnom Allahu koja on ima kod svojih robova. Zato kažem, braću moja draga, ja sam tu sugerisu i ne mogu više odpašćeni jezik ponavljajući sve te stvari. Problem nije u tim ženama, problem je u nama, što nema nikakve inicijative od nas. Mi trebamo reći tim ženama, imate seminar tog i tog dana, treba doći taj i taj profesor, doktor, magistar, kogod hoće će doći, podučit će vas određenim stvarima. Boži poslanik je ženama, kao što je došlo vjerodostojno na poseban termin dao. Žene došle, kažu, Boži poslaniće, govorili smo kad smo komentarisali Ede Mufred. Boži poslaniće, mi ne možemo doći sa muškarcima na isti termin. Odredi nama dan, pa kaže, tog i tog dana u kući te i te žene dođite. Pa je otišao pa i kaže podučio mi ćemo i njega Allah podučio. Znači, braćo moja draga, mi moramo paziti na taj, na taj dio društva. To je pola društva, a ostalu polovicu one ljuljaju u svome naručju. Žene su pola društva, a već su i profurale pola, ima i sad više na planeti nego muškaraca, a ostalu polovinu one ljuljaju u svojim naručjima zato znači ova tematika je veoma osjetljiva. I mnogi nam se neke stvari dešavaju kada vidite, e, kad malo počnete, ajde da kažemo oko toga raspitivati, o čemu naše sestre pričaju, kako se ponašaju međusobno, kako se oblače jedne pred drugima i mnoge neke druge stvari, što je sve plod džehla i neznanja. Ponašanje, propisi, ede, odgoj djeteta, sve to, braću moja draga, je i tekako usko vezano za odgoj, za odgoj, znači i šerijetsko znanje. Također, od stvari koje se nerijetko znaju desiti kod ljudi u pogledu supruga i njihovog odnosa jeste škrtarenje prema supruzi. Ja sam govorio prija kao savjet kako postići kako postići bračnu harmoniju u onim kućama gdje je čovjek blagajnik i sve pare su kod njega, oni zarađuju, žena je domaćica, ni toj sirotici 20 maraka. Nek su nje kažeš, ovo je tebi, radi sa njima šta hoćeš. Možeš kupi sve čipi čipsa, kupi sve čipi. Možeš kupiš vaka, sve kupiš pun kuću. Šta me briga, ovo su tvoje. Ali da znaš da su tvoje. Ona leprša, 20 maraka, on to ćeš ti dat u neke bezvezne stvari. A to u nju si nešto znači veliko. Ja znam, alhamdulillah, zaista, hvala Allah kad ima nas tako. Braća, hajde malo evo negdje stanimo tu pred svama, Ma hajmo otići popit kafu, hajmo na kolač, hajmo otići u Veneru na ručak. 10-15 maraka izleti iz džepa, znaš kako? Ama, sad pa sad. Mašla, skupi kolači, skupe kole, skupo sve živo. Znači 10-15 maraka ode, gdje su otišli? Dao si dva kolača, šta si uradio? Pojio si jedan sok i to je ništa, dao si tu para. Mogu si bez toga, a da si te iste pare dao svojoj supruzi. Znači osvojio bi njeno srce 100%. Ovo je, ovo je plafon neki, ali mi imamo ono što je nekad obaveza, obaveza da ženi, znači čovjek obezbijedi, čovjek tu škrtari. Hajde, mogu sad kad čovjek škrtari koji nema, čovjek ušao u dugove, u pravi kuću, ovo ono, ali jednostavno čovjek ima, posjeduje, vamo se sa braćom razbacuje, kogo časti, on časti, evo ga, evo ga, kad dođe, znači supruga, Sramota je da se supruga žali tuđoj ženi i kaže nemam da prostiš veš da kupim. Stid me čovjek ukaza I tako ti stvari. Dadne ženi 20 maraka kaže evo kupi sebi šta ti treba. Danas evo smo imali priliku Efendija Moderis, da ga nagradi, citirao je ovaj hadis, evo ja ću ga ponoviti za one koji možda nisu ovdje bili na hudbi. Kaže Allah poslanik to salatu Selam dinar koji potrošiš u džihadu, na Allahovom putu. Subhana. Ima li po nama vrijednijeg dinara nego dinar kojeg se udijeli na Allahovom putu u džihadu? Nema, jednoglasno nema. A vidjet ćete li ima kod poslanika? Pa dinar, kaže, koji udjeliš oslobađajući roba, dinar kojeg udjeliš kao sadaku miskinu i dinar kojeg daš svojoj porodici, najbolji dinar od sve četvrta dinara jeste onaj kojeg si dao svojoj porodici. Pa subhanallah. Znači to je što si postigo, ilhamdulillah, korist da si napojio malo tu njenu dušu, ima i ona 20 maraka. Žena je lami u nekim segmentima koji malo dijete. Dijete hoćeš da ga pridu, dadiš mu marku i ono te spominje uvijek po dobru. I žena je bolan, dadnju 10-20 km i imaš kuća mirna čovječe. A s druge strane, znači napravio si harvu nukću, a s druge strane postupaš po sunnetu, postupaš onako kako je preporučio poslanik alihi Najbolji dinar od svih ovih spomenuti, mi bi Allah mi sve da ne znam ovaj hadis, da nam neko rekne, evo ove četiri vrste ljudi, gdje bi vi stavili dinar koji žendarniš. Svi bi jednog rekli, zadnji četvrti, preće dati u džihadu i sirotinji i roba od robstva i Sve to preći žena, ne veze kod kuće sjediti. A Božji poslanik ne razmišlja kako mi razmišljamo. Kaže, to je najbolji da dadneš svoje život, svoj porodici. Subhanallah. <clears throat> Također, govorili smo o tome znači pa ćemo to ako Bog da malo preskočiti. Od negativnih osobina prisutnih kod određenih muževa jeste, braću moja draga, prekomjerno, prekomjerno kritikovanje ženi. Imamo pojavu kod ljudi, to je da šta god žena da uradi, bez obzira znači da li to bilo krupno ili veliko, kritika ne, nema mjeri. Isto je, znači, da li razbila filđan, da li zapalila kuću. Kritika će ići na isti šablon. Što je, braću moja draga, razumnom, razumno potvrđeno da to nije u redu. I onda imate ljudi koji jednostavno tu svoju suprugu gledaju samo kroz propuste i negativnosti. Žena u toku dana je uradila stotinu stvari u redu ustala, klanjala, napravila doručak, djecu presvukla, odposlala u školu, sve, sve, sve, sve i a, napravila salatu, nije posolila. Gotovo, kijametski dan nastupa. Majko draga, gdje je tu adl, gdje je tu insav, gdje je tu pravednost Allaha ako, da ja ne govorim kako mi kritikujemo. Kad mi, mi kritika dođe, odmah ide preko nje, preko dede, nene, i čitava uzlazna i silazna loza. Prvo kaj neće ni dica valjati taka si i ti, ne veljati ni deda od kojeg si otpala, ne veljati ni mama, ne veljati ni babo na kojeg si upisana, niko ti ne velja. Zato što nije u posolila. I manji stvari ima, kakva salata, to, je veliko. Čim? Znači, uradi toliko stvari u redu i onda čovjek kritikuje. Prva stvar, nije dobro previše kritikovati. Druga stvar, ako se i kritikuje, treba da se kritika otprilike bude shodno onome dijelu koje je napravljeno. Nije ista kritika, znači, za filđan i za nešto veliko. Dok, znači, kod nas koji svoje osjećaje ne ne balansiramo šerijatskim propisima, kod nas udri mujo, je bitno se galami, ko više mora drijegni, taj bolji. Što je, braćo moja draga, svakako onaj neispravno. Spominjali smo ovdje, a spomenut ćemo još jednom čisto e, koristi radi, a to je da čovjek kritikuje ženu za stvari na koje ona nema utjecaja. Imate takvi stvari. Ženo, ti si za sve kriva. Šta god da se desi, pa kaže, šta je, kako je veza mene i toga? A kriva si što si tu, što si se rodila i to je to. Čovjek kritikuje ženu što je rodila žensko dijete. Subhanallah. Kritikuje ženu što je rodila žensko dijete. Koliko kritiku ženo, ako bi to, Bejaram, se mogu neko kritikovati, što sebe ne kritikuješ? Pa nije to, že, nije to dijete došlo onako u lanč paketiću. Pa i ti si tu učestvovao. Ako si ti bio neki, ajde nazovimo faca, što nije od tebe otpalo muško dijete. To je i tvoje dijete. Znači prva stvar, trebaš sebe kritikovati. Druga stvar, to je Allahov kader. Čovjek kritikuje žen što ne može roditi dijete. I čitav život puši, na nos ne može više disati na usta, žena ne može rađati. Hoćeš živjeti sa njom, hoćeš da bude čestita, da bude ponosna, da bude žena, da ne bude stoka, da ne bude životinja. Živi sa njom tako, nećeš, razvedi je, možda neko drugi hoće. Možda će s nekim drugim imati djeci. Nima tu poniža, to je Allahov kader. A dešaj se, dešaj se, Allah mi se dešaj u žena rodi troje djece i četvrto dijete u stomaku, on kaže ako rodi četvrto dijete žensko, kaže gotovo, nema više šta. La ilaha illallah, jel to Allah ti to u njenim rukama šta će roditi? Pa ona bi bolan više volila da ti rodi samo da ju ne zvocaš, bilo je dobuška ili ne bilo, samo da tebe smiri. U svim ti njenim musibetima ti joj pristaješ na muku. A, a tu nam se dešava. Tu nam se dešava da čovjek toliko se, toliko se spusti na nivo kritikuje ženu što žena ne može roditi dijete. Ili što rađa samo mušku, što ne rađa žensku i obrnuto. Što je izan svake pameti. Dosta joj njeni, hajde reknemo, unutarnji onaj, njenog hala, ako žena ne može roditi dijete, pa volila bi ona da ima to dijete, da ona ima to svoje dijete u naručju. Mjesto da ti budeš taj koji će to balansirati, Alhamdulillah, fala Allahu, bit će. Ibrahim Selam je dobio dijete u 80. Možda ćemo mi u 90. nisu im bolje od Ibrahima. Da je ti, da ti, znači, hajde kažemo, onaj, umekšavaš situaciju, da balansiraš, ti dodaješ ulje na vatru.